Hani ba, eski eta esnobord irakasle naiz, sasu jaren zat, gugetan. Ba, dura amak urte harina izor eh, kurtsu ematen, lehenik asintzen arpetan, eta hauain eh, dura post urte eh, hemen naiz gugetan pinionotan. ikasten eta aldu egitazten, eta ba, lan mendian aritzea eta zain, gauza poita izaten da. Eta bestalde lan baldintzak nurakoak dia? E, Kurtsuak ematen dugu ematen ratxalde arte, hasten gara batzitan eta eguerri arte, eta gero berritzen bat entugu arratsaldetan. E, pertsonalka edo taldeka, maizaten entugu taldeak, e, ikastuolak eta igotzen direnak, eta batzutan pertsonalki pertsonal batzuk, e, justu e, bati ematen dugu Eta, eta haste osoan nahi edo pausiak badituzue? Ba ez, be, sasoi hasten edarik, egun guzizaritzen gira, pausuak hartzen ditugu uh, nahi baldin maitugu, lanik egin gabe, orduan eh, ez, eh, ez dugu uh, lantzaririk, orduan uh, maiziten dugu uh, sasoi hasten denean uh, bukaer arte atorpe uh, gumuziz. Hmm. Eran nahi betak, zumait uh, aldiz, uh, bost hilabete gunguziz arriziztela? Ba, be, aurten uh, agian bai, baina uh, pasaren astea uh, urtean uh, izan ziren bakarrik lau, eta ez aurten uh, eh, elurra bada, duan hor eh, bai eh, bortira bita petatzen dut. Mhm. Espero dut. Eta bestalde langileen artean eta girua nolakoa duzue langileak heben, gaintikoak dira? Gehienak angoak dira, ni eskore ja, eta zira eskira kasletan ez dira initzik eskore errikoak, behan osokoak dira eta han bizi direnak. Baina gero eh, atxamaten dira ostatutan eta hemenguak ere bai. Zer maite duk lan hortan? Ba, nik, eh, nik mendian izatea, kanpoan beti eta egun guztizatzen baitu. Eta jendearekin eta jendeak ikustea, arremanak atxikitzea. Hmm. Ukaitea eta atxikitzea. Eta ez da gogor, hola, egun guziz, egun aritzea? Ba, batzutan gogor izaten da, egun eh, guztiak eratzen erarik, baina gero gogor lan guzitan eh, badira gauza unak eta gauza txarrak. Eh. Eta e, aparte, gero zer egiten duk e, urtian zehar? E, ni hasi naiz ordu labi urte bat e, espetako pipera egiten etxean, senperen bizi naiz eta egiten dut e, neguan eskia, gudan e, espetako pipera egiten dut etxean, eta ere e, lagunekot jainean egiten naiz e, tren Lan oso ezberdinak egiten dituka? Bai hori da, ba, baina urtean, urte guztian Eta bestalde, uh, eh, ez dela ikel eta lange bezian ziste, da pasatzen da, sozial uh, sailean? Ez bali madu lanik egiten ez guztiak eh, irabazten eta denak bezara jamegu eta espero zera hori ahuten gertatuko, gandena ahuten gertatu zen iraite batez, piskatza izan zen, baina bon, beste zerbait egiten dugu eta hori amodatzen gira. Eta bestalde horat jiten da, euskal Herritik uh, jentean itxe? Bai, izaten ditut uh, talde batzuk, uh, eh, ego ikastolak eta hainitz eh, dira. Eta maiz izaten ditut astean zer uh, ikastolako aurrak. Eta gero, aste burutan eta ba, bai, badirare uh, egualdekoak, egualdeko uh, persona hainitz heldu dira. Eta ba, bai, eskolaz eta klaseak amaten alditut bai. Mm -hmm. Beraz, untsa bai, hola, Euskara baliatzen alda bai, guretan? Bai, nire da, eskolaz